Multi ex duabus legionibus, quae sunt traditae a Caesare, arcesuntur. Milites tertiae legionis, quae aderat, conclamant se separatos esse imperatorem suum tribunosque plebis defendere. Quarus praesidium quod introduxerat ex oppido educit ac profugit. Frumentum cuius erant plenissimi agri de non poterat. Vibullius tumultum quem repentinus adventus caesaris conquitauerat, sed avit. Dux eoden quibo utebatur, quo milites vescebantur.